що вони сповідали чужі йому ідеали. Просто вороги були іншими, а Годик ненавидів усе, чого не розумів. Він і мене не любив, не розуміючи і намагаючись перевести в якусь більш прийнятну для себе форму, просто не хотів зневажити людину, причетну якимось чином довіри та до Гринівки. У мене є п'ять чи шість подяк із десяток доган різного рангу. Але без мене і таких, як я, не можна. Я ніколи не запитую про те, чого мені знати не треба. Я просто роблю свою справу. От ви, ті, хто пише, вмієте посміюватись. Службіст, службіст, а без службіста ніякої служби не буває. Ви про принципи суспільства говорите, а я знаю механізм суспільства. І такі, як я, при всякій владі потрібні. А я хочу бути потрібним радянській владі, і ніякий інший не втримався я. Ти мене на слові не лови. Ти теж, коли подумати, від держави береш і береш. Маленький Черевань сидів напроти мене, загинаючи пальці. Освіту ми тобі дали раз. Роботу дали два. Квартиру тобі дали три. Якого ще біса тобі треба? Маленький червень сидів напроти мене, загинаючи пальці, і, видно, з усього справді таки вірив, що може говорити від імені держави. Він уважно дивився мені на губи, наче глухонімий. І здавалося, що Анатолій Георгійович злизує всі слова поглядом просто мені з рота, і вони не трапляють йому до вух вже не потрібні там, перехоплені й принесені до мозку з півдороги. Я скочив за вірою і наважився прийти в цей дім лише через неї. Чекав, дивився на сніг. Сніжинки за вікном летіли тонкими цівками, як молоко в дійниці. Я думав, що це справді замерзлий дощ, білий білий, наче нитки, якими простьобано цей світ, холодний, заснулий в передчутті наступного січня, коли вже й місяць, і рік зватимуться інакше. Типова груднева завія. Ти от дивишся сказав Анатолій Георгійович. А знаєш, як воно тут було в роки, коли Людмила моя партизанила неподалік? Купи залізяча, вирви та руїні. Ми з мамою жили тоді в Білорусії. Як виїхали на літо до родичів, так і лишилися там на всю війну. Я з партизанами зв'язався до лісу їм всякі розвіддані носив. А за хатою в нас мама бліндаж викопала на повний профіль, бо район був партизанський. То наші по німцях гахкали, то німці по наших. Так що я, брате, все пізнав. І вибухи, і голодуху, і бліндажі. Анатолій Георгійович. В розмовах зі мною, звичайно, у себе вдома, збивався часом на поблажливе менторство, явно вважаючи мене куди молодшим, ніж був я насправді, знов таки через віру. Не вірив Годик, що кавалер його домі може бути усього на сім літ молодший за нього, і аж на чотирнадцять старший за його дочку сказати йому чи не сказати, що я жебракував.